já começo na revolta. Será que todos que fazem o mal paga? É sem resposta? Aí sei não, acho que duvido. Ha. Então, salve rapa. Começando o videozão aqui, tudo certo? Então, hoje vamos fazer uma reação do canal, do som que saiu no canal da Bagua Records. Que tá o Mano Flair, Xamã, Felp, BK, Eric. Eric alguma coisa. <laughs> então, Vamos ver como é que tá esse bagulho aí. Não esquece não, deixa seu like, se inscreve no canal que é tudo nosso, certo? É play. Bagua Records. Meio de uma sessão. Eric Scratch. Bagua. Bagua Records. Meio de uma sessão. Eric Scratch. Agora mensagem, Olhe para mim, eu sou o tal do Zé, troquei a minha casa no fuzil tripé. Olhe para mim, eu sou o tal do Zé, troquei a minha casa no fuzil tripé. A distância judia da criança, sempre a ganância gerou ignorância. Criminosos tem visão, tá no corre do cifrão, seu limite é cadeia ou caixão é o câncer de pele ou de mama. Barack Obama, Lula, Dilma e tio Osama. Isso que te chama, construir a fama. Se valorizar, nunca dorme mais que a cama. Não sofri o bullying podre de otários, mas fui espancado por 40 soldados. É, sofrimento é só um fato, é mato. Sou vagabundo nato e permaneço cadeado. João, que tá é na voz é o líder. Arrancando a é cabeça do Justin Bieber. Magneto seria o killer. Monstrolândia, Aí esses caras enfrentem, mesmo se depois eu apanho. Escrevo um rap, lavo a alma e faço um show tomando banho. Do padrão eu tô isento, eles me classificam estranho. Gravata terno, do cabo está desse tamanho. Todo escaldado, olha a BM do arrombado. Esportivo de dor, lugar, o diabo senta do lado. Eu escrevendo rap, no fundo do busão lotado. Com espírito livre, pensamento ilimitado. Meu nome é Jason, mas o facão é meu Mike. Quero é melhores condições pra Zona Oeste, não só like. Tira foto de Ike, mas só tem uma bike. Tira carne no prato, acorda meia-noite, a Cinderela dança. A linha branca, teto preto, os tubão de lança. Aí é quando a onda máxima te alcança. Aqui não tá tão fácil tirar o doce das crianças. Depois da meia-noite, a Cinderela dança. Linha branca, teto preto, os tubão de lança. Aí é quando a onda máxima te alcança. Aqui não tá tão fácil tirar o doce das crianças. Aqui é o terror só da lealdade. O território é nosso e os mano é humildade. É só vagabundo, tem ideia forte. Que morre no progresso, fiel até a morte. Pode vir que tem, tem pra você também. A bagua é foda, não tem pra ninguém. É impressionante, sempre mantendo elo. Mesmo que a promotora acusa e bateu o martelo. Preste atenção, pois não é ficção. Nadando no petróleo, na bota do cão. Fume daldino, só desbaratino. Um colecionador de cemitérios clandestinos. Marcha Marchas é polvinho, cabeça de papel. Se não marcha direito, vai ser muito cruel. Marchas é polvinho, cabeça de papel. O xamã agora vem com aquela do cartel. Eu preso pra caralho, nunca sei por onde eu ando. De um lado era terceiro, do outro lado era comando. Eu quero advogado, mano, fleta me ligando. Quem que disse esnovou, eu vou mandar matar o candango. Eu tava no meu quarto laricando, meu fandango. A mina só um back com a blante sabor morango. Enquanto me beijava, ouvi a sirene do samango. Ela dizia, fode-se, o goza foi já tirando. Minha pátria manjantil de fuzil e pistol Z Colete da civil, mandaram entrar no cruzeiro Minha mãe de longe viu, chorando meio confusa Como é que eu vou explicar que eu sou um índio da Yakuza? Rola batida, bandida, levada da branca devida Pisada nos vermes que desacredita, chamando de marmita Partindo pra luta, fumando uma flor, comendo uma fruta Chapando cerveja gelada no banda Tijuca, me rola bituca, me fala de eu tô Como que eu tô, como que eu tô mágoa. Tô com uma dor de cabeça da filha da puta, quebrando esse dedo de seta com punchline que chuta, seguindo minha meta, fazendo recruta de rima completa com punchline que chuta, caneta, caneta, café na caneca, com várias formigas no ponto, açúcar, piloto de fuga, 300 mil lagas, respira na vega, tô gota, uga, uga. Pique Donatello, pedi mussarela, fiz dança da chuva, enxuga. Os canas não entrega lá na minha favela, não passa da curva suja. Andando de skate bolado, voado, ouvindo coruja, fuja. Yeah, yeah. Quem tá na voz é o líder, arrancando a cabeça do Justin Bieber. Magneto, serial killer. Astrolândia, Steven Spielberg. Ei, quem tá na voz é o líder. Arrancando a cabeça do Justin Bieber. Magneto, serial killer. Mostrolândia, Steven Spielberg. Ah, o filme do Steven Spielberg. Bagua Record. No meio de uma sessão. Eric Scratch. Bagua Record. No meio de uma sessão. Saman Samu. Nós tá aí, ó, cacife clandestino, certo? Nike 90 Max, mais cordão que os Nick Rick. É só bomba de UX, sai se molhado no kick. Notas tá de 100 no leque, Crime igual Notorious Big. Instala o som do grave na mala do Maverick. Versátil igual Mos Def no beat do Mad League. Na tinta da caneta é meu sangue nessa bic. Outcast, fez pesadão igual Mob Deep. Mas quem não for real, eu fundo igual Titanic. Odiado pelos bico, querido pelas cachorra. Top é 22, o mais pesado nessa porra. A vida é uma gangorra. Um bom atirador te acerta antes que você corra rodeado de amigo, vivendo a vida louca. A chuva é de bala, rolê ponte, ponta oca. A vida é uma gangor, um bom atirador te acerta antes que secou. Ah, mente em fervo da caneta, sinto peso Esquivo dos olhos obeso, meus amigos tudo preso Os problemas na família, tanto não fico surpreso Uns ficaram, outros correram, outros mataram, outros morreram Na rebeldia lirical, conteúdo explícito A rua é pura química, material ilícito Armamento bélico no campo de menos termine. Correndo pelo mérito, engatilho, raciocínio. força conversando, tudo comédia, cuidado com a queda. Sou muro de pedra, papel e caneta, minha bola, minha peça, meu arco, minha flecha. Filha da puta me desce, é nada de resto, contra o cabresto, meu big fecha. Uma moeda pro barquinho e eu volto arrasada na testa. Soldado armado, nunca nada, já fica furado, grivado de bala, deu pala na fala, não perturba, pala blindado ou bala jogada na mão. Assinatura do contrato é mesma do boletim. Dos filha da puta que tramaram pra mim. Ah, que nós guerra, tudo são alvo fácil aqui, sua única obrigação é ser inteligente, eu acho. Pra poder passar batido pra poder passar. Esquinas em guerra, tudo são alvo fácil. Aqui sua única obrigação é ser inteligente, eu acho. É, pra poder passar batido, pra poder passar. É, vem. Anos atrás eu era enforcado, hoje invocado, se enfocado das prisões, tenho escapado, tô equipado, melhor ter cuidado, brincando com fio encapados, seus tapados. É que Inimigos se incomodam tipo farpa Minha quadrilha tira sangue tipo faca Já disse não importa o que se faça Meu bonde não se mistura com as faças Que a fumaça indica antigo traidor e não um novo papá Cê já sabe pra na escola Aluno do submundo Cê não sabe qual assunto querer se envolver Marolão de vilões são solitários Com a própria do Fugir do problema é o erro Perdoar o erro é pecado Na divisa entre a destruição e o fim Nós sentimos gosto bom ao mastigar ruim Vidas jogadas na lama Corpos rodos na mala Hoje o caos habita nossas almas Hoje o caos habita nossas almas. Hoje, o caos habita. Yeah. Aí, pesado demais. Foda, foda, foda, foda. Então, rapa, voltando aqui para falar um pouco do som, certo? Curti demais. Pesado, pesado, pesado. Véi, que bumbé foi esse? Foda, foda, foda, foda. Oh. Parte do Mano Flé, véi, véi, chapei, chapei. Porque, tipo assim, vocês viram eu cantando, só que era um bagulho lá das antigas, entendeu? Por isso que, tipo, qualquer coisa que vocês não conhecem Mano Flé, busca lá, Família ML foda, pesado, velho. Verso do Xamãozinho também, velho, outro nível. É aquele speed lá, nossa senhora, chapei, chapei nesse som. Ainda mais no boom velho, que eu viajo no boom pra caralho. Cacife Clandestino mandou muito bem também, BK, chegou roubando a cena, certo? DJzinho no final lá, só pra complementar, ficou foda, foda, foda. Demorou? Então, até a próxima, rapa. Demorou, é nóis.